luka simoore sappo e goo weɗe ñalawma gooto yeeso woni e toraade e nokku gooto nden o gayni toraade goote almuɓe makko ɓe wiima joomiraaɗo janngin min toraade no yaaya janganiri almuɗɓe mum ni o wiiɓe so oɗon toro ko ni mbiyaton baaba yo innde ma teddine yo laamu ma ar rokku min ñande fof nguura amen yaafa bakkatuuji amen ngati emin jaafo kala toonɗo min tewota naannumin e jarabe o wiɓe kadi so woodi e mon jaaɗo galle musidɗo mum feccere jamma wiɗum yo tinno ñamla ɗum looci tati mboru ngati won sehil mum jippiɗo jooni galle mum te alaa ko rokki ɗum mbele ma on musidɗo jaaba joomum to nder galle to wiya ɗum wota haljin ɗum sabu damal ngal koko soki te kañum e ɓesgum ko leliɓe wawa ummade gam tottude ɗum hay hunde mboɗo wiya on hay so o ummaki o tottimo mburu sababude cehilagal mabɓe ma o ummo o tottamo ko o sukli foof sababude no ñiɓniri ni min mboɗo wiya on ñaagoɗe on keɓat jiiloɗe on jiitat konge on gudditte ngati kala ñaaguiɗo heɓat kala jiiliiɗo yiitat te kala konnguɗo udditte holi e mon baabiraaɗo mo ɓiyum ñaagotoo muru o rokka ɗum haayre walla ñaagoo ɗum liingu o rokka ɗum baajo leydi walla ñaagoo ɗum ɓoccoonde rokka ɗum yaare ko mboɗɗon ko fof dokkoton ɓiɓɓe mon ko geɗe moƴƴe alaa ko haali noon baaba mon gonɗo dow asamaanu ma o rokku ruuhu ceniiɗo o kala ñaagiiɗo mo waɗi ñalawma o woni e riddande waaji gooto seyɗaani mumɗinnooɗo ɗum nden seyɗaani o yalti mum o woni e haalde kawis nangi jaman o kono huunde maɓɓe woni e wiide ko bel sebul mawɗo seyɗaneeji o o riddita seyɗaneeji ɗi waɗɓe ngam ƴiwtindaadema ngoni e ñaagaadema yo o waɗ kawis giwɗo dow asmane nde tawno omba anndi miijooji maɓɓe o wiiɓe kala laamu peccingo e hoore mum firtima mahateje mum fof jorima e leydi kadi so tawi seytane feccimo e hoore mum holino laamu mum ɓoyirta tawde mbiɗon ko belsebul diddiranmi seyɗeneji so tawi ko belsebul diddiranmi seyɗeneji almuɓɓe mon ɓe noon holi mondidirta ɗi ko almuɓɓe mon ɓe e koye mumen ñaawata on kono so tawi ko baawɗe allah diddiranmi seyɗeneji ɗum firtata ko laamu allah ari haa yetti on gorko jom sembe jogitiiɗo so reeni galle mum jawdi mum hisat kono so ɓurɗo ɗum sembe yani e mum fooli ɗum heɓtata jogitaari joomum hoolorino fof fecca jawdi mum kala mo wondaane am ko luundiɗomi kadi kala mo wallaanimi renndinde ko caroowo so tawii ruhu tunwuɗo yaltii e naɗɗo wonata ko e wadde yaha garta e nokkuji jorɗi ina yiilooɗo foofti so dañaani wiya mboɗoni rutto gallam mo eggunomi o o rutto tan o tawa galle o ina fitta ina ñaanta haa yooɗi e on saha o rutto o addoyo ruuhuji jeeɗiɗi ɓurɗi mo bonde ɗi naata e neɗɗo he ɗi koɗa e mum hono noon battande on neɗɗo ɓurata gadane mum hittude nde o haalata ɗum nde woodi debbo gulluɗe hakkude yimɓe he wiimo malo woodani debbo cawɗomo muynin ma o kono o wii malu kay woodani ko heɗotooɓe konngol allah ndeena ɗum ɓe ɗo jamaanu o rentata ɗo o woni e wiide oɗo yonta ko bonɗo o mona yiiloo maande kono woortimaande yunus nde o heɓataa hay wootere wonde gati no yunus laatanori ninawe naaɓe maande ni ko noon ɓi neɗɗo o laatanorto oɗo yonta maande ñande ñalgu ñawoore ma debbo laamiɗo worgo o ummodo e worɓe oɗo yonta liɓa ɗumen gati o iwi ko haato leydi haaɗi ngam heɗade hakkilantagu suleymani ngu ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri suleymani ñande ñalawma ñawoore ma worɓe niniwe ngummodo e oɗo yonta liɓa ɗum gati ɓe mbaccima koye maɓɓe nde ɓe keɗi jeeyngal yunus nde ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri yunus hay gooto huɓɓata lampa wirna ɗum walla hippa heen lahal so lampa huɓɓaama liggete mbele naatoowo ina yiya laawol ko gite ma ngoni lampa ɓanndu ma so gite ma moƴƴi ɓanndu ma fof yaynoto kono soɗe moƴƴaani ɓanndu ma wonata koye niɓɓere ndeen noon reena wota annore ma niɓɓidde so ɓandu ma fof heewi annore tawa ala hen fof tergal gongal e niɓɓere kayru fof ndu yaynorto kono lampa yaynorto ma ni ɗo yeeso haalata ɗo woodi farisa gooto nodduɗomo bottaari o nooti on farisa galle mum ɓe njooɗi ɓe nguni e ñaamde farisa o haawa nde yi o sooɗaaki hade makko ñaamde no diine maɓɓe wiirini e dow ɗum joomiraaɗo wi'imo onon farisa'en oɗon lawƴa caggal koron e lehon tawa ɓerɗe mon ina keewi nguykaaji e bonanndeeji fuuyɓe mate wonaa ko baɗɗo boowal o waɗi nder cakkorto ɗe ɓerɗe laaɓɗe ndeen maa fof dagano on musiiba woodani on onon farisa'en oɗon gittana allah asakal naana wondude e denndaangal sewo sewo gese mon kono oɗon paalkisi peewal e yiɗde allah ndenne dey ko ɗum poɗɗon wadde tawa on palkisaaki ko heddiiko musiba woodani on onon farisa en ngati jiɗɗon ko jonɗe ɓurɗe seettinaade e nder batirɗe te jiɗɗon ko salminede calminaali tedduɗi e nokkuji kewɗi yimɓe musiba woodani on ko on janaali melsitiiɗe jaɓɓeteeɗe tawatinaaka woodi ganda sarii gooto ƴettude konngol wiyemo ceerno sa wi noon annawo rimin hen o heɓiti o wi musiba wodani on onon anduɓe sariyan oɗon tawa e koye yimɓe dongle cattuɗe rondade tawa onon e koye mon hay peɗeli mon memata hen musiba wodani on oɗon maha janale annabaɓe ɓe te ko taniraɓe mon mbari ɓe wadde on cettima te oɗon bela golle taniraɓe mon ɗe gati kamɓe ɓe mbari annabaɓe ɓe onon oɗoni maha janale mumen ko ɗum waɗi allah joom hakkilantako o wi mami nelduɓe annabaɓe e nelaɓe ɓe mbara woni hen ɓe lebta woni hen beele oɗo yonta ina yoɓne dendagal ƴiƴam annabaɓe dufoɗam gila aduna fuɗɗi gila e ƴiƴam abel ha e ƴiƴam sakari baraɗo hakkunde sakkorde nde e suudu allah ndu eeyi muɗo wiya on ɗum fof yoɓnete koye oɗo yonta musiba woodani on onon annduɓe sariya on ƴetti coktirgal gandal on naatani te on kadi natoɓe naatde nden yeeso ummima ɗon sariyankoɓeɓe e farisa en ɓe laawori ɗum goni e ullude e mum namni goni e tuufaadi ɗum ngam dañirde e mum damal haala mum